žitaricama, odnosno samo u ono, onom, onim, onim a, eh, proizvodima koja su zrnasta. Ne daje se meso, niti se daje maslo, niti se daje sir, niti se daje napravljena hrana, niti se daje se nevjerno brašno, nego u zrnu. Grah, riža, a, eh, pšenica, ječam, kukuruz. Mišljenje da se daje u novcu je slabo, daju ih mišljenje jako ispravno mišljenje na čvrstim dokazima osnovano je mišljenje da se daje u zrnu odnosno u onim žitaricama od koje ljudi jedu u zrnu daje se e, noć ili dan i noć prije e, klanjanja bajrama do klanjanja bajrama do klanjanja bajrama posle bajrama nema zekatel fitra Danas je po jedan sa, a već smo naučili šta je sa, znamo kolika je to mjera, za svakog člana porodici. I starog, i mladog, i muško, i žensko. I slobodno. Čovjek koji ima troje djece, za svoju porodicu on i žena i troje djece daje pet sa, ako je recimo sa dvije kilo pšenice, je to u pšenici, onda će dati 10 kila, na ime sadakatul fitra za svoju familiju. واضح يا اخوه ولا مش واضح؟ Je li jasno? حد عايز اعيد مره ثانيه Ponovite. Znamo šta se daje, znamo kad se daje, znamo za kog se daje, ne znamo kome se daje, jel? كذلك امر اريد ان انبه Spomenut ćemo kad govorimo o zekijatu da je zekijat jedino pravo koje se mora dati iz ljudskog imetka i imetka pojedinca. Sve ostalo što uzimaju vlasti i države, kao što su nekakve carine porezi, sve je to uzimanje na batelj, bespravno jedenje i imetka. Način oporezivanja imetka, kad recimo neko ima imetak određene vrijednosti, na njega daje porez. Ako umni, ako ima, ne znam, trgovinu, ako, ako ima nešto od toga, na to daje porez. Oni ne pitaju da li si dao zekat ili nisi, nego uzimaju ono što po njihovim izmišljenim pravima pripada. Šta li, kome se daje zekat, kome pripada zekat? Osto. Posle Ramadana mi ćemo da naučimo muslimanske mjesece. تكتب عليه تكتب طلع شتينا واشتكوا يا سيدي كنا ستة كنا ستة طلعتوا صفر ربيع الأول ربيع الآخر أخذ لي جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو ذو الكعبة كتب سنة حجة ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأول جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة مسلمين وهي شهور تحدث أول الناس يجساء رجونا يو لم يكتبوا شيخ po kretanju mjeseca, po izlasku i zalasku mjeseca. ما فيش تبقى Živu po mjesecu. والأربع أشهر اللي عليه الدائرة هي الأشهر الحرة كتبوا هذا طيب كويس ويكتبوا كده كيفية تحديد كيفية معرفة بداية ونهاية هذه الشهور Način određivanja početka i kraja السياسي خلاص خلاص لا انت ايش تتحرك Kao horizonte, sunce za horizont, ovdje. horizont 20 minuta prije ili 20 minuta do 20 minuta poslije zalaska sunca pojavljuje se mjesec može izaći na svim ovim desno, lijevo, više, niže uglavnom pojavi se na zapadu 20 minuta prije ili poznati u tom periodu ti 40 minuta može se primijetiti izlazak novog mjeseca mađaka pišite يوم 29 من كل شهر إسلامي 29. svakog islamskog mjeseca 29. dana svakog islamskog mjeseca يتم مراقبة الهلال ulazak mjeseca في وقت u الغروب vremenu od 20 minuta prije do 20 minuta poslije zalaska sunca. Kad se pojavi mjesec, će to u 29. dana ako vidimo mjesec ko nam izađe u ovom vremenu na zapadu znak je da sutra nastupa odnosno da je sutrašnji dan prvi dan novog mjeseca znači ako izađe mjesec sutra nastupa novi mjesec kod nas se jedno i drugo zove mjesec mjesec Međutim, kod Arapa je jedno hilal, a jedno šehr. Da mogu i kamer, a međutim, mlađak je hilal, mlađak. وإذا غم عليه Ne možemo zbog oblačnosti posmatrati izlazak mjeseca sljedeći dan dodajemo tom mjesecu u zagradi namirivamo 30 dana الشهر الإسلامي إما 29 أو 30 jer islamski mjeseci broje ili 29 ili 30 dana 37 ne može biti niti može manje od 29 سؤال هل إذا ظهر الهلال في zapišite ga da li sa pojavom mlađaka na jednom dijelu islamskog umeta dužni svi muslimani postit misli za Ramazan ima dva stava ovom ulema ima dva stava minum man kal نعم أن, أن, أن كل دولة أو كل بلد إسلامية لها mišljenje je da svaka zemlja da svaki kotar kako bi ga nazvali svaka zemlja نقول كتر ali kao mi lugatiku svaka zemlja prati svoj mlađak i po njemu se ravna i drugo kad na jednom dijelu umeta se pokaže mlađak po njemu postoje svi muslimani umet mišljenje Ebu Hanife rahmatullahi ali ورأيه قوي da mu je jako iz sljedećih razloga ألف granice današnjih država islamski takozvani uređuju političke neprirodne i postavljene od kolonizatora. Znači, nije ko ranije Šam, Jemen, Irak, i tako dalje, nego sad u Šamu imaš pet država, imaš ovdje. Jukmin, ala ala muslimin? Svi muslimani moraju istom danu stajat na refatu. Što znači da se moraju držati jednog kalendara. Znači da ako svi mora to biti osmi dan zilhidžata, inače neće stići što je rukn hađa. Za rogani hađa on, računanje dana hađa. جيم أن هذا أجمل لكلمة المسلمين C وهذا هو المراد ovakva praksa vodi jedinstvu i zbližavanju muslimana a sve što ih vodi tome treba ga praktikovati protiv Ebu Hanife لو السطر أسباب التالية računanje početaka mjesec, mjeseci na drugi način nije niko potvrdio i uzeo u obzir يقول هو المقصود للأسباب الآتية نعم. نقول هذا وهذا nije potvrdio i uzeo u obzir niko od uvažene uleme postoji ulema koja gunđa i govori međutim nema od nje ovaj, للأسباب الآتية ona se ne uvažava i ne, ne uzima u obzir a to je iz sljedećih razloga i ono je neprihvatljivo iz sljedećih razloga o, ovakav način znači određivanje أنه أمر ظني والأحكام الشرعية تبنى على القطع وليس على اليقين يعني ليس على الظن pod A prvi razlog što je takvo određivanje pretpost, pretpostavljanje zavrbi s- nesigurna sumnjiva stvar a sve šerijetske stvari temelje se na jekinu kad vidiš mjesec onda je jekin a ti odrediš sutra veđer tek vidiš kasnije izlazi mlađak znači promaši on određivanje B suprotan je sahih sunnetu a sunnet kaže postite i prekidajte post kad ga vidite znači nekad ga precijenite i nekad se ustanovi nego kad se vidi i iđmau čitava umeta znači suprotan je iđmau čitava čitava umeta Jer iđma čitava umeta je da se sve odbacuje kada je u pitanju jasna presuda sunneta. A i po pi- samo ovoj meseli isto se radi u iđmau. ثلاثة أن الخلاف Razraženje oko ovakvih pitanja vodi sporovima među umetom. دال أن الخطأ في هذه الأمور يؤدي لخطأين كلاهما منهي عنه pogreška nagrađivanju mjeseci vodi haramima Na postenju dana Ramazana ako zakasni prognoza mimo pojavu jel, za pojave mjeseca na postenju Ramazana dana Ramazana i postojenju Bajrama. Se dešavalo i ovih nekoliko godina više puta. Razumijeli, braću? Žano vam je, zaboravit ćete ako ne budete učili. Zaboravit ćete opet ako ne budete učili. Dakle, ovi koji smatraju da će svak posjeti po svom kotaru, kažu da možeš da se ravnaš isto tako, recimo kod tebe je oblačno. Ravnaš se prema, prema zemlji koja zajedno s tobom ulazi u noć, pa makar dijelom, pa makar dijelom, jer možda je kod nje bilo vedro i vidjela je zemlji 40 minuta je razlika, razumiješ, tu je negdje razlika nije, nije ispravo recimo da se Egipat ravna prema Americi jer tamo noć ovamo dan pola pola zemlje da je pola u mraku a pola u, u danu nećemo ravnati po mlađaku koji se pojavi negdje u islamskom svijetu primijeti vidi ali to vrlo lako ustanoviti onda neka se drži svaka opet je ulema i tako je zastupa neka se svaka zemlja drži svoga, svoga mlađaka međutim računanje ovamo kako, kako se čini ovi nije niko od učenjaka tako kazao واحنا بلغنا هنا يا اخوان mi smo to objasnili u Lemi i napisano o tome da ne bi imao niko opravdanja zbog toga što će griješiti čitav ovaj svijet u nepostojenju ili postojenju kad jedno treba, odnosno kad se ne smije bilo je nekih mrdanja kao neki su pokušavali da to pokrenu međutim e, jača strana je odlučila da ostane na staru ali mogu da hrvavu bebe je ovo postup pročitati kovo uravi za sebe يعني في امور يا اخوة يقرأوها تحتاج ان احنا نشرحها Stvari koje su tako jasne, kada je pročitate skroz vam, bio proste. Međutim, koje trebaju se objasniti i zato nam pomozite. ماذا برك Ništa. Nije, حاجة تبرس برس još se kolje na kurban bajram s namjerom približavanja Allahu žele šanu. klanja kurbana je potvrđeni sunnet za svakog muslimana koji je stanu da to učini jer uzvišeni Allah žalavala kaže zato se svome gospodaru moli i kurban koli smatraju da je klanja kurbana vađib svrha kurbana je oživljavanje sunneta Ibrahima a.s. i pogoršavanje izmene u toku bajramskih dana vrijeme klanja kurbana počinje nakon kalana bajram namaza i traje do kraja trećeg dana bajrama starostna dob kurbana ako se kolje ovca kurban mora biti star najmanje godinu dana koza i veleće moraju imati po dvije godine ili približno toliko a deva četiri godine uvjeti kurbana prvi kurban ne smije imati mahane mahane koja bi mu umanjila vrijednost mjesa drugo kurban ne smije biti hrom niti bolestan niti suviše mršav tri dopušteno je da kurban bude prepolovljenog uha ili slomljenog roga, znači to znači. Četvrto, goleće i deva mogu se zakrati za sedam osoba, a dravče za jednu osobu, uključujući tu i ukućane. Najvrednije je da se zakolje rogat ovan. Preporučljivi način podjele kurbana je sljedeći. Kurbansko mjese se podijeli na tri dvija, potom se jedna trećina ostavi kućanima, druga se podijeli siromašnim, a treća pokloni kao sadaka, kao hodija prijateljima. Nije dozvoljeno prodati ništa od kurbana, pa čak ni kurbansku kožicu, niti je dozvoljeno kao protu uslugu onome koje je klao kurban dati dio kurbanskog mesa. Ko odluči kurban, nekrih mu je da šiša kosu i sjeća nokte u toku deset dana zulhidžeta, sve do klanja kurbana za hedi kurban kojeg sa sobom vede hađije važe propisi običnog kurbana osim što se on kole na mini ili u meki a klika a klika je klanje kurbana povedom rođenja djeteta i to je potvrđeni sunnet za nju važe propisi kurbana u pogledu starostnoj dobi nepostojanja mahane i načina podjele Mustahab je da se akika priljevi sedmi dan od rođenja djeteta ili isti dan u sedmici kad je djete rođeno pa makar to bilo i poslije nekoliko sedmica. Mustahab je da se tada djetetu nabije ime, muškom djetetu da se obrije glava i da se podijeli u zlatu ili srebro neko koliko je bila teška dječja kosa. Učenja se preporučuju da se tom prilikom prouči ezan desnu, uho i kanot u lijevu. ثم الحجة بالنسبة عن ذكر الجسم قربان Ono spomenuti klanje kurbana mrtvima. Kod nas kaže korijem za babu, korijem za, za, za mamu i tako da je. Što se tiče klanja za mrtve, nije u tome ništa u, u vjeri propisano. To je sve jasno ako bi je tako? idemo dalje Hajde. Pod pojmom klanja misli se na klanje životinje čije je meso dozvoljeno jesti. Način klanja. Nakon što se pripremi oštar nož, ovca se povali na lijevu stranu, okrene se prema kibli i prejući se Bismillahi vallahu akbar. Bismillahi vallahu akbar. A potom se jed, jednim zanavom posjeća vrkanš grijelo i vratno žile kore je tako što je se u stojećem stavu sveže lijeva prednja noga, a potom zabije nož u gornji dio prsa izgovarajući bismillah Allahu akbar, te se pokreće u nož sve dok beja ne izdahne. Uvjeti za ispravnost klanja. Prvo, nož mora biti oštar kako bi se što lakše provila krv. Ne se ne, ne, ne mogu poslužiti za klanje, isto tako mi kažemo, ne vrijedi klanje kokoši u sjekirom, da jedna glava oskoči 10 metara islamskog nasilja niti je dobročinista koje nam je naređeno da u svemu vjerujemo dobročinitelji znači čovjek da zakuje dva kurbana jedno treba zaklati dok drugi ne gleda znači zaklonuti jedno, jednog od drugog neophodno je prošiti bismillah jer je uvišen Allah rekao ne jedite ono mese pri čijem kraju nije spomenuti Allahovo ime ako se zaboravi spomenuti Allahovo ime neće biti umanjena vrijednost klanja presjecanje grkena ždrijela vrat e, ždrijela vratnih žila mora biti od, jed, od jedan put nije dozvano podizanje ruku prije se završi sklanjem pa se ponovo povrati nakon su vremena a ruke odmah vrati većina učinjaka smatra je to dozvoljenim činom smatra je to dozvoljenim činom to je kad spustimo jedno nož samo ovaj, sjećamo režemo znači vrat dok ne završimo a ne jedno manjemo pa dignemo jer je to onda od ovoga zava koji je neispravan, ne smije biti nego jednom zamanimo što je oštrim i ako nismo od jednom presjekli onda to radimo ustavljamo, ne držimo noža ne ono bilo ispravno mora ga obaviti musliman neki učan zazvali da klanja ovi kršćan ili židov, kitabija ali pod određenim uvjetima Ono je što ono što zakolju židovi i kršćani, ehlu kitabije, ako kolju kao mi, to jeste, ako presjecaju drkljanje ove dvije, žive znači ako kolju, jer je to sunnet, to je leo je resul sallallahu alaihi wa sallam, raklan. Sazna, saznaš da je zaklano, bez obzira što je zaklano kako, kako mi koljemo, ako je pri tom klanju spomenuo nečije druge ime, rekao ime Isusa ili potrebstva njihova kao što govori onda nam nije dozvoljeno pa što se tiče konzervi i ostali njezini prevođevina koje dolaze od osoba sa zapada za koje nismo sigurni kako su to obavili uzimamo osnovu da se ne jede ovaj resim ne jede prve te stvari da li zadovoljavaju šarijetu i da li popadaju pod dozvolu šarijeta, po one stvari koje je šarijet dobrava, nije i žao izvesti. Životinja bježi ili je upala u buhar, ali je još živa, dozvoljeno je odstupanje do bićajnog klanja, dopušteno je klanje na drugom dijelu tijela iz kojeg će oteći krv. Zvijek se ako je počeo da kolije pa je pobjegla, pa je nezgodno više nastaviti Dobro. Dobro, si. Ženke kolje se jedan što je u njenoj utrobi. Dobro, da je na da Kad se otvori utrova od krave, ako bi se našlo mrtvo, dozvolimo ga jesti. Bude sa klanom njegove majke, to je njegovo klanje. Međutim, ako bi se, ovaj, ako bi bilo živo, onda bi se ono zaklalo. Lov. Sve što se lovi u moru, dozvore ne jesti osim žabe i krokodila. Klanje morskog ulova nije potrebno jer ono nastaje samom smrću. Što se tiče ulova na kopnu, ako ga zateknu živog, obavezno je preklati ga ako ga zatekne mrtvog, dozvoljno ga je jesti po sljedećim uvjetima. Pod A, lovac mora biti čovjek kome je dozvoljeno klanje. B, potrebno je prušiti bismilu prilikom odašiljanja strijele, metka ili puštanja psa. Sredstvo za lov mora biti toliko oštro da probije kožu životinje. Prema tome nije dozvoljeno lov štapom, kamenom i slično, jer bi tada životinja bila samo nabedena. D. Životinje koje love, kao što su lovački psi i orlovi, moraju biti dresirani tako da se razovu kad ih vlasnik pozove i da poslušaju kada budu ukoreni. Sa lovačkim psima se ne smiju družiti drugi psi i ne bi trebali jesti ništa od ulova. E ako ulegna životinja padne u vodu pa ugini, a i ne zna se da li je uginula od gađana ili utopa, nije je dozvoljeno jesti. Ako lovački pas odvoji dio životinje, taj dio nije dozvoljeno jesti. Ovo je neko davno pitao, da pa smo rekli, to ćemo učiti. Neko je spominio davno, da li ono što otkine. Postoji jedno pravilo u Sule da je osnova kod svih stvari halal dok ne dođe tekst Kur'ana ili sunneta koji to zabranjuje. Kod mesa je drugčije. Svako meso je u osnovi zabranjeno. Osim onoga što se izizmije šerijatskim klanjem. Kada bi imali dvije kokoši, obrkačenje za jednu smo sigurni da je zaklana na, na, na dozvoljen način, a da je druga recimo uginula, da je lešina druga. Zaklana ono tako. A ne znamo koja je koja. Ne smijemo jesti ni jedne. Ne smijemo jesti ni jedne. Dok toga što je osnova da je haram. Pa tek će biti dozvoljeno kada se siguran kako, kako se raditi. Ili su al živu stvar za mijetu uzme pticu za mijetu ili uzme ne znam zvijer za mijetu to je tekstom Adisa proklet a sam lev je halal i osnova je halal da e sad kakvi nijete ima ljudi koji, koji ima ikravu kad zapali nije od njegova nijeta je mu dozvojen dinar potrošta ali ga on troši sve da ma ide četvrti ajet pitaju te šta im se dozvoljava reci dozvoljava vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste levu podučili onako kako je Allah vas naučio jedite ono što vam one uhvate i spomnite Allahu ja ima pri tome i bojte se Allaha jer Allah zaista brzo sviđa račune Ovo je halen? Ovo je halen? Ovo je halen? Ovo je prekoračenje šarijata mu dozvoljeno, ova je dovoljno i propisano, samo tri, tri stvari presjeći. Kran ovdje, ovdje žili ovdje i ovdje žili ovdje. Teški u jabučici, veli mi, ovdje steći, šta će držati. Ići da ovdje. da je zaklad u... Treba se stano triti da uzimaš od ljudi u čiju vjeru si siguran, koji kad ti kaže da je halal, kaže to ja kupujem, ja nabavljam i ja koljem, ne bi, ja sam to zbog islama i radim i tako da. Ako ima takvi kod takvi, bez obzira što su dalje i bez obzira to je slabo, da možeš sad to odmanuti sam sebe. Međutim, ako on tebe objedio, ti siguran da je siguran, a to je druga sama, ako ti siguran da ti je istinu rekao. Isto u kontrajima velikih recimo krava koji imaju možda tonu i treba. Tim krava ne umri i ona možda ne bi umrla još za jedno dogledno vrijeme. Poslije toga ona se obori šerijetski sve i spomenu Allahove zakolje i sve. Ali je tako mislim. Klanjam ova tri, mjese, ova, tri dijela na ovom mjestu na vratu. To je osnova. Kaj pa imate bi? Ko umre mimo toga, onda je idilna i onda je rešena. Svako mjesto uglavnom, svaki, neće još nikak države, to je zavisi od mjesta. No, svako mjesto ima svoj običaje u tome. Ali ovo naučio se kako je ispravno. I ona je osnova sve što umre mimo toga, umre je, znači ubijeno je. Te hrane u osnovi su dozvoljene, shodno sve u hotnosti kuranskog ajeta, on je za vas sve što postoji na zemlji stvorio. Prema tome nikakva vrsta hrane nije zabranjena, osim one za čiju zabranu postoji dokaz u Kur'anu, hadisu ili kajasu. Uzvišeni je Allah zabranio neke vrste hrane jer su one štetne po organizam ili je zaravuće za pamet. Zabranjeno je jesti mrljenu, to je životinju, životinje koje su uginule. Drugo, meso udavljene životinje, bilo da je udavljena užetom ili da je ubljena zavrtanjem glave. 3. Meso ubljene životinje ili životinje koja je umorena tupim predmetom, kao što je štap, kamen i sl. 4. Meso životinje koje su, koja se strmoglavila u bunar ili kakvu rupu pa ubljena prije nego što su uspjeli preklati. 5. Meso životinje koju je druga životinja nabjela rogom i usmrtila je šest mesa životinje koju je ulovila zvijer i našela je što je prouzrokovalo smrt životinje. Sedam, krv koja ističe za razliku od vjetre i slezene. Osam, svinsko mjese zbog njegove nečistoće kao i svinska mast i ona nastaje od nečiste stvari. Devet, ono što je zakano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, to jest ono pričinjenje klanje spomenuto neći znači, drugo ime mimo Allahova imena. Deset, ono što je zaklalo na žrtvenicima, tu spada i ono što je zaklalo na grabovima, turbetima i svim mjestima gdje postoje znakovi obožavaju nekog druga ima Allaha ili posredovanja kod njega. 11. Domaći, magarci i mazge meso svih zvijeri koje imaju očnjake poput lava, tigra, medvjeda, slona, vuka, psa, šakala, lisice, lasice i drugih životinja koje imaju očnjake za ujedanje i kidanje mesa. To su duže, duža dva zuba koja se vide trinaest meso svih ptica, grabljivica, koje love kanđom, kao što su orao, soko, kobac, sova i drugo. 14. Prljave životinje koje su odavno kao su insekti. 15. Svaka hrana ili piće u kojoj je upala nečistoća. 16. Sve što je samo po sebi nečisto kao što je izmet. 17. Zabrajeno je jesti meso životinje koja jede nečist, takozvana dželala. Musa l'hova dželala pravo ime je Djelala, Djelala. Mjesec se, njeno će biti dozvoljeno ako se izvjesno vrijeme zatvori i hrani čistom hranom, ako se mjese lešine izmiješa sa dozvoljenim mjesom, zabrano je jesti oboje, kao što navodi Buharija. Sve vrste piša i osnovi su dozvoljene, osim onih koji su Kur'anom, hadisom ili kijasom zabrajene, a to su alkohol i sve što opija. Mlijeko životinje čije mjese nije dozvoljeno jesti, sva pića koja su nečista. Onome koje u nuždi dozvoljeno da uzme zabranjenu hranu i piće, ali samo u količini koja mu je dozvoljeno da spasi život. Jel vam ovo jasno isto? Tako. Ko še ona kada bi se ranila u glavnom nečistoćom najviše, znači da je zakolješ, može dovoljno je samo tri dana odvojiti od toga, znači zatvoriti je da ne može naći nigdje nečistoće i hraniti je čistom, čistom ranom. Znači učenje. Ima li još pitanja? Ovaj, Spomenuti, zove se halozen, tuž da je halal jer nema u njemu ništa što Kaže, ne, stara, neki brzo. E, dobro mi znaju odakle se dolazi. Halas, znaš da, da nisi siguran kako ste uradili, ne moraš provjeriti, ostavlja ga kao sumnjivo. Odnosno, bilo je prije, ali fit na šaki. Prvo, spalio, halas. Pišu, da krvi steće. Thank you nepravdu čini, loše radi, krade, sve upropasti i ti dođeš kažeš, ne moj tako, kažu kakvi, ja radim u pravu, vi ne znate, ja znam. Dakle, rade napako, a tvrde i misle da rade kako treba. A kaže Allah sano, ima mahani musulim, ne, zaista oni čine fesad, ali toga nisu svjesni, jer su okorjeni u grijehu, okorjeni su u zlu i u stamputici, e, udaljuju se od Korana i hadisa Božih poslanika sallahu sallahu sallahu Allah je to dakle zlo zabranio nevjernicima kojima je vjera gnjiva bila igra i zabava, a koliko su se poigravali time i šalili na račun vjere i viceve izvodili, to je nama svima poznato, i koje je život na zemlji bio obmanjen. Dalje nastavljaju nastavlja Allah za sobom pa kaže sada ćemo mi njih zaboraviti zato što su zaboravili da će na ovaj dan pred nama stajati i zato što su dokaze naše policane pogledamo, dakle, opet se vraćamo na istu kuransku istinu, a to je da su ti nevjernici koji se poigravali sa islamom i sa vjernicima, to činili iz razloga što nisu vjerovali u preživljenje posle smrti, što nisu vjerovali u kijametski dan, dolazak pred Allaha Đelešanu i polaganje računa za sve, i što nisu vjerovali u konačno boravište u džennetu ili džahennemu, shodno onome što čovjek smuđu Dakle, ovo je samo jedan prizor i samo nekoliko ajeta koji govore o jednom slučaju, o jednom događaju koji će biti, koji će se desiti, desiti nakon obraćena ulaska u džemlet, ali koji o kome Kur'an priča u sadašnjem vremenu. Kao da se sad dešava. I onaj koji Kur'an uči, sve to vidi, proživljava, saživljava se s tim događajima i tako dalje zato zato e, ljudi velika imana i to se prosi za sahabe ja sam to imao posliđu imao priliku da svojim očima vidim i doživim da su ashabi kaže se kada bi Boži poslanik sa Allahu sallam ili neko učio Kur'an kada bi učio i čitao ajeta koji govore o džennetu da bi ovo Allah sallam počivao da bude od njih a suprotno kada bude govora o takvim slavotama, od Allaha bi utišći tražili, govorili o uzu billahi ili šelka nađim. Pa sam tako jedne prilike klanio pred svog jednog profesora, tamo u džami jednoj, pa sam prvi put tada u životu to čuo, davno je to bilo. To, pored mene stoji u saf, za imanom, imam uči iz 30. džuza neku od sureta, u kojoj se baš spominju prizor džemata i džemata zajedno i tako, pa kada su došli ti strašni prizori, on se sav stresa i viće ja Latif, ja Latif. Ja, pa, spomni ono Allah imena koje znači Latif, onaj koji je milostiv sa, sa, sa robovima svojim, hoće, eh, htio si da kaže, Allah dragi ti me spasi ti strahota. Drši, ja Latif, ja stavno, ja Latif, naglas, čuje se sa govor. Iz osjećaja, znači, čvrstog osjećaja i sa osjećanja sa ovim što se u Koranu čita i što se govori, jer je to istina, to je hak. To Allah za samo govori i to je sigurno istina, to ćemo svi doživjeti. I zavisno od toga koliko smo mogli čvrsti vjernici i koliko smo sa Allahom za našanu toliko doživljavamo ovaj Koran i praksi ga promijenimo i osjećamo svaki njegov aj i sa njim se saživljavamo. A kad mi na iđi, pored e, uči ajta koji govore o džernetu, on bi govorio Rahman, ja Rahman, tako da. O ti koji si nosli, smiru se u mene, veri u džemeti, tako da. Poslije ovoga, završetka ovog prizora koji nam Kur'an govori, a mnogo je, mnogo je još drugih prizora, primjera, aeta, koji na drugačije načine govore o džemnetu džemnem i ulazku u obraću i svemu tome što ste sigurno naći u Kur'anu, ako budete prišli Kur'anu kao mu'mini, kao vjernici i redovno održavali vezu sa Kur'anom, ako dijelimo barom stranicu, svako od nas ne čita od Kur'ana, barom u prijevodu, taj je izgubio, izgubio vrsa Allah i To je samo stranica dijela i infuzija ljudima. Infuzija, znate znači infuzija, samo da ne umre, hrani stala ono u manu, sjećicu. E kako je prijevod Kur'ana, ako svaki dan barom stranicu ne budemo čitali, nema nas, umiremo, nema hrani duhovne, nema ništa. I ta infuzija odreke smo U korist koga? U korist šeitana. Prema tome, obavezno, barem svaki dan, svako može, ja sam to rekao na hudbu, čini mi se, svako može, nije da ne može od nas, sebi u zadatak staviti zakon u mojoj kući koju vlada. Nema u ovoj kući nikom zaspat, što nećemo sjesti i proučiti, pročitati kod Ana, Prevoda barem, ovaj, na našem bosanskom jeziku. Zar je to nemoguće? Moguće. I moramo tako ukrenuti direktne, konkretne prijedloge imati i predlagati E, i, i e, jasnu viziju svega toga i tako se ponašati, mijenjati postupno svoj život i sigurno tako uznapravati. Poslije s ovog prizora Allah Đelešanu mu kaže u sljedećem ajetu, pogledajmo kako završava sve ovo. A mi ovima knjigu objavljujemo koju smo kako mi znamo objasnili da bude putokaz i milost ljudima koji budu uvjerovani. Pogledajmo, dakle, posle svakog prizora Allah Đelešanu kaže ovo je ta, ta knjiga, Kur'an koju mi objavljujemo, zašto objavljujemo i objašnjavamo? Zato da bi bila putokaz i milost ljudima. Jer Allah je samo dao konačno ljudima razum. I dužu da svojim razumom dođu da svi ovih saznanja. Duži su. Jer im je dao razum. Nije dao životnjima, nije dao zemlji, nije dao drvetu, dao čovjeku. Ali iz svoje milosti prema nama, prema svojim stvorenjima, prema ljudima kao najsavršenijim stvorenjima, Allah Zelšanu je opet poslao poslanike i poslao knjige, poslao Kur'an kao istinu, kao svoju milost prema ljudima, da im bude lakše da se snađu, da ne zamijutaju, da imaju pred svojim očima svoju ruci, putokaz. Putokaz koji ako budu slijedili sigurno zamijutaju neće. Eto toliko Allah Zelšanu molim da nam otvori oči, odnosno da nas učini od onih koji smo čvrsto u svome srcu odlučiti da korašamo njegovim putem, makoliko ovaj svijet išao u drugu stranu i suprotnu, svjesni da smo sigurni na istinu, zato što je Allah reč istina, i da tako uspijemo da savladamo sebe prije svega, pa svoje neprijatelje, ovdje u Bosni i svugdje na svakom mjestu, i da uspijemo da opstanemo i ostanemo i pokažemo svijetu šta znači biti muslimani, ko su muslimani i kao takvi budemo spašeni u budućem svijetu. Amin, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabijina Muhammad a ja uvijek ostavljam vremena i priliku za razgovor i volio bi da naša ova družana budu više i u razgovorima, pitanjima, odgovorima, mnogo klasična predavanja, govorim i tako, jer je to bio, bila praksa Božih poslanika sallallahu alaihi sallam, a mi u njemu imamo uzor, pa ko ima nešto da pita, bilo, bilo vezano za ovu temu učerašnju ili ne bilo vezano, nije bitno, pa eto ili neko ako ima nešto da kaže, da doda, A pored dobe i više od toga svakako utjecalo na samog sebe mijenjanje, preporod našeg naroda kompletno e, utjecalo na svakog drugog, jer bolje vam je da jedan čovjek vašim se ovom dođu u džavu počne na kranja, bude on postane musliman, nego čitav život, sve što se što možete imati na ovom svijetu, kako to svi vidimo na mislima. A svakako onoga momenta kada naš bosanski narod bude bolje nego što je bio, sigurno će imati bolje vođe, bolje komandante, bolje sve i bolje uspjeti. Sve će biti drugačije, sve će biti drugačije. A onoga momenta kada se mi kompletno izmjeno, odnosno ne kompletno, barem bude više onih koji su dobri, koji za vlas a manje onih koji rade zlo, barem 60% ona je garant uspjeh. Ili ona tije, to je sila na zemaljskoj kugli koja će nam nakutati i koja će nas poraziti. Ja smo u tom slučaju sa Lam a Omer radi Allah vanu je govorio svoje vojsci vi ne pobjeđujete kad god bi počeo vojsku. Govorio bi, vi ne pobjeđujete našeg neprijatelja zato što ste jači i brojni i bolji uživate neprijatelja. Ne, ne, ne. Mi našeg neprijatelja pobeđujemo samo zato što smo mi bliži Allahu Želešanu, ono dalje od nas od Allaha, dalje od Allaha od nas. Prema tome, takva je naša stvar. Ako smo sa Allahom Želešanu i njemu bliski, i od njega pomoć zaslužili, a nije dobro da do nas i Allah Želešanu kaže, ako Allah pomoći, on će vas pomoći, to su Allahom Srkom, nema sumnje u to. I Allah je milosti prema nama, prema nama više nego što je to jedna majka prema svome djetetu, sve to su i hadisma, sve to istina je hak, prema tome samo je dolaz i kako se mijenjamo, popravljamo, vjerujte, za svaku promjenu svakog pojedinca među nama će osjetiti ona puška na frontu u Bosni i Hercegovini i bolje će pogađati, a, ma, a, a, a, manje mašak, a više će njihova premašak, a manje pogađati. što je povezano jedno s drugim. A konosno, koja nam govori u jednom ajetu surčunis, kaže Allah Zvršanovu, kada bi vi vjernici pravi bili Allah bi dao da vam beliče silazi s neba i zemlje. Kako se dovodi u odnisnom tumačenju ovog ajeta, Allah za šalu bi dao da kiša pada danju, e, da kiša pada noću, a sunce gdje dan, da možete nema vratiti, a noću da se bilje napada kišom, vidjeli bi kako sjeva, ne bi čuli ušte grnuli. To kao bi Allah za šalu bio zbira. Dakle, mi svojim ponašanjem po islamskim propisima direktno utječemo na polju atmosferu. Bili ne ponašanjem jer jedno vidit ćemo prolaz u da bude drugačija, da bude više nadača, više sudareva, više sadrža, nekoća i sve da smo sve to direktno povezano jedno s Sve to je Allahov zakon, sve to je Allahov stvorenje. Ja sam bio svjedok, stanovo sam u ulici u Rijadu, koja je ima opasna rasa, da je bude često sudarja. Izdeš je kisas, ubiju onoga koji je ubio nekog drugog, pa mu odreža svi on ubije. Najmanje mjesec dana nijednog sudara nema. Bože mjesec ne bude ni jednog kisasa, opet su danas. Allah, svaki dan. Dakle, direktno se utječe, direktno se utječe što vam nalazi propisa, izrašava ljudi propisa na svaku, svaku pojavu našeg života, na svaki korak našeg života. Na to kako će kiša padat, na to kako će e, bilje rađat, i tako dalje, i tako dalje. Sve je to povezano jedno s drugim, samo sa nama što da nije, zato što se odamo do naluku i ovim zakonitostima koje vladaju u prirodi, a to sve Allah zakon kao Allah stvorio, da bi nas iskušao jer kad bi vidjeli istinu pravi kako jest, kako stvari stoje, svi bili vjernici, ne bi niko bio na njegu, ali to bilo silom, to ne bi bilo nijom, ne bi bilo iskušenje i ne bi bilo normalno, Allah je nas da budemo iskušani. Yes. Što se tiče ovog prvog, ovaj, Allah za šanom milost je neminovna i o tome je mnogo ajeta i Kur'ana, u Kur'anu govori i hadisa mnogo. Međutim, uzmite to sebe za pravilo, ovo je e, vrlo važno što sada reći i trebate imati svi na umu to kada hoćete da na osnovu Kur'ana kažete neku istinu, zaključite nešto. Naime, ako hoćemo da govorimo Allahove šanom milosti i donesemo konkretan zaključak, dakle, onaj koji čita, se razumije, onaj koji čita to u tom glasniku, jer može razumjeti da nema problema, svi će greći dopušten i tako. Allahove milost velika, tolika i nema problema, ne treba biti bojazan, ne treba, bit, e, ne treba se bojati za to. Međutim, ima drugi ajeta, na istu temu, Allah i riječi, koji govori drugo. I kako onda, između svega toga, pronaći pravo rješenje? upravo je to rješenje da o jednoj temi ako govorimo da kažemo e, da svedemo to u jedan salbe i kažemo tako je moramo izvaditi sva kuranska ajta i sve hadise koje o temi govori pa uporediti da bi na kraju izvisti sa pravilnim zaključkom prema tome tačno je to ima hadisa i ajta koji tako govore međutim ima ajta i hadisa koji govore drugačije i onda kad vidimo sve se to svodi na onu veliku islamsku istinu a to je da čovjek mora podjednako da se boji koliko god se nada Allahu milosti. Koliko god se nada Allahu i samo milosti, isto toliko mora da se boji Allahove kazne. I kao što stoji u Adisu, kada bi vjernikovo srce izvadili pa ga rastvorili, odnosno rasporili, vidjeli bi da je ispunjeno sa dvije stvari. Da jedna polovica puna nadom u milost Allahu a druga puna strahom od kazne Allahu i I to je ta vaga, to je ta krila mu'mina Dakle, ima leti, ide. A ako je jedno ispravno, drugo stoji, samo nada da krenem sa ovamo, ništa ne radi, pet, da, da se spasi gdje, ne može leti nikako, jer ustravo zavod se uzim i tako dalje, tako dalje. Prema tome, ovaj, o, e, ima drugi ajet, koji govori na primjer ajet, u kojem Allah žalu kaže i većina ljudi neće vjerovati makoliko ti nastoji. Kaže Allah žalu, bolje posliče se, većina neće vjerovati. A ovo drugo je da Allah žalu stvorio džennom, da će ga napuniti skoro džehennem i stanovnike džehennem, za neko će doći njega, i džennet i tako da i tako da. Prema tome, to je hrvotan pitanje, kao što je Hazreti Omer za sebe rekao, to često napomenu mi to je velika e, riječ o Hazreti Omer koji je rekao kada bi čuo da će svi ljudi u džennet, a samo jedan u džehennem, ja bi se bojio da ne budem taj ja, ja taj jedan koji će u džehennem. I obratno kada bi čuo da će svi u e, džehennem, samo jedan u džennet, ja bi se ponadio kada Allah je da ne budem ja taj jedan koji će. E to je mu'min na ovome svijetu. A, samo da oni baš u svojim يا أيها بالله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله جل شانه ja sam čitao neke prevode i profesire da je upravo ovo najbolje govor. Ovo čovječe, nemoj da te zavede tu što je tvoj gospodar milosti. Takve sam prevode čitao. No. Ma gharraka bi rabbika karim, ani šta te zavelo u pogledu tvojeg gospodara, tako da je sad bilo u tom smislu, tako. Jeste, upravo ovaj, e, čovjek, ja, ovaj, čovjek dakle mora podjednako da ima obodve i nadu i strahu vlade sa A što se tiče ovog drugog, isto tako vrlo bitno i pitanje koje je aktuelno, koje se jedno vrijeme iniciralo kod nas u Islamskoj zajednici i jedna ta škola koja je vladala od Rahmetli Đođara da Allah nagradi da oprosti sve koji je zastupao jednu razumsku školu, raciju školu, Al-Aql, ovaj, e, koja nalazi u pojedinim ajetima podlogu za mišljenje da će doći dana kada u džahennem, da doći vrijeme kada u džahennemu neće niko kost. Da svi izići džahennem. Međutim, to nije tačno, to nije mišljeno uopšte, to nije prenašeno hadisima i nije uopšte e, mišljenje koje treba prihvatiti, nego naprotiv, ajeta i hadisi svi i ono što je rečeno od ashaba i Božih poslanika sa ove selama, ovaj, upućuje na to da će biti ljudi mnogo koji će izići džemet, iz džemama, izići. Oni koji nisu širk činni, jer kako Allah šta mu kaže, ima Allah jakira mišljeg, ima Allah jakira mišljeg, bio jakir madim zarikir me iša. Allah je šanu neće oprostiti obožavanje drugog ima njega, a svi ostali neće oprostiti. Prema tome, oni koji su ostali ipak u vjeri, u islamu, vjeru muslimani, makolike grije imali izuzir širka, Allah za šalom će im oprosti nakon izuzir vremena i oni će izići iz džemljeta, iz džemljama i doći u džemljet i tamo se opisuju zadnji koji će izići kako izgledati i tako dalje, po nekim rojatima koji će zvati gara i bilo tamo, tako dalje. Sve su to hadijesi o kojima mogu, mogu dosta govoriti, ali ovaj će u džennu u džehennemu ostati vječno oni koji su nevjernici bili, koji su mušici bili i u će biti vječno, neće doći momena kada u njim neće ih ubiti. To je ono što je ispravno i što ima podlogu u Koranima, u i hadisima i čega se trebamo držati. A to je samo jedno slabije mišljenje koje nova podloga koje se bilo proširilo kod ovaj, te struje, struje te vrste koje sam spomenuo na čas. Zašto? Zato što sam kod svake, kad je učio, našao na nekakvu i, i simptomom kod mene. Tek kad sam e, došao na, na kraj, kad sam završio i kad sam to sve sakupio, onda shvatio da nije dovoljna samo jedna stvar, to znači nije dovoljna samo jedna ajak ili jedna hadis, pa da čovjek donese zapišak, nego mora da pozna jedan širi krug, pa da izle toga donese neka zapišak. Tek tada sam shvatio da se to bile sve, da se mora se osnovio samo na pojedine stvari, a ne na kompletno. Bog zna koliko sam puta otišao u Rombontu, evo ga ja imam rat, evo ga ja imam, ovaj, daj mi svijeci, evo ga daj mi ovaj, a to je bilo samo nepoznavanje, u stvari mi cijenim da tako isto i poznavanje vjere, ako čovjek malo pročita šta onda da misli da ovaj, različite stvari ga okupljaju i tako. Isto je bilo samo iz, iz ovih, da, da se ne osnovaš na ono što si malo prošteno moraš pitati, moraš se konstatovati. Upravo je to ovaj, praksa i to zato je potreban ovaj, vodič, odnosno mu sa alem i tako dalje. Bez obzira što, što, što čovjek čita, Arabi imaju običaj da kažu men kare muallimu al-kitab kana khatahu aksar min at kažu čiji učitelj bude knjiga, njegovih, njegovih grešaka će biti više nego ispravni stvari. Samo knjiga. Mora biti onaj koji je to prošao, koji je počeo i te ajete i te teme, a i druge, pa na osnovu toga zaključio. I e, stoga ovaj, mi moramo isto tako ispravljati tu osobinu u sebi, a to je da nismo skloni slušati nikog mi smo skloni da osjećamo potrebu za vođom u svome životu praktičnom, kog ćemo pitati, konsultovati, slušati, biti mu na usluzi spremni da izrašava život tako ili. Toga mi nemamo, isto tako to moramo mijeniti. I to isto tema za sebe o kojoj možemo na drugom prilikom ovaj, govoriti i tako dalje. Da vam samo uputi na pravi put sve. A,